Осінь, що нині живе у мені, руйнує із сонця збудовані храми, сміється вітрами і плаче дощами, у небі нічні задуває вогні. Осінь, що нині живе у мені. Зима, що збирається жити в мені, дарує омріяні спокій і тишу, неначе дитину минула колише, малює щодня на віконному склі весну, що недавно жила у мені.